septembrī Reizeknes katoļu skolā. Un tas bija pasākums, kurā tika prezentēta, svēta, kurā tika prezentēta bībeles latgaliešu valodā uh, Um, um, atklāšana. Um, citiem vārdiem sakot, kopā ar Latvijas Bībeles biedrību tika ierakstīta Bībele, vai patiesībā šie, šai brīdī vēl tikai e, viens evaņģēlijs latgaļu, latgaliešu valodā, un tas tika prezentēts uzrunas teica gan Reizeknes Aglonas diesēs bīskaps, e, gan Bībeles biedrības pārstāvi, gan sponsors no uh, Amerikas, kas darīja iespējami to, ka nu, beidzot mēs varam arī klausīties eh, šo bībeli latgaliešu valodā. Aicinu ieklausīties šajos, eh, šajās runās, šajos eh, tādos īsos ievadvārdos šai latgaļu bībelei, un varbūt tās arī iedvesmoties un meklēt iespēju tad arī ieklausīties svētujus rakstos latgaliešu valodā. Iesāksim ar lūkšanu šo pasākumu, lai saņemtu Dieva svētā gara dāvanas, lai saņemtu garīgu prieku, lai izdodas tas, ko mēs esam nīcerējuši Tāpēc noskaidīsim tās mūsu lūgšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Āmen. Mieres lai ir ar jums! Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Paldies! Augsti godātais bīskapa kungs, priesteri, ciemiņi! Jānis Baloža kungs, Džerits Štelera kungs, skolas direktores kundze, skolēni, visi klātsošie. Pēdējo desmit gažu laikā daudzi no agrākajiem pastorālā darba līdzekļiem atklāja savu nesekmīgumu. Šobrīd tie neder, lai uzrunātu mūsdienu moderno cilvēku. Tādēļ tiek meklētas jaunas pastorālās darbības metodes, atsaucoties uz sasniegumiem, psiholoģijā, didaktikā, izmantojot modernos sazināšanās līdzekļus. Kādi jaunieši priestera vadībā cenu atlaides ietvaros sūtīja cilvēkiem evanģelizējošas īziņas uz mobīlajiem tārluņiem – vai arī ekonomiskā tirgus stratēģiju pielietoja, lai cilvēki varētu klausīties Dieva vārdu. Nevelti jau evanģēlists Lūkas raksta, šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Protams, ka visas šīs metodes ir tikai pamatmetodes pastorālajā darbā jo vispirms ir jāmācās no paša Jēzus un no apstuļiem. Bet viņi viennozīmīgi saka, ka vispirms jāsludina evaņģēlijas. Arī šodien šim uzdevumam ir jābūt pirmajā vietā. Apostolis Pāvils izsakās pat šādi: Jēzus mani nav sūtījis kristīt, bet gan sūtījis evangelizēt, sludināt evangeliju. Pāvils arī saka par sevi vārdus, ko varam attiecināt uz visiem Jēzus mācekļiem. Bēda man, ja es nesludinātu evanģēliju. Bieži dzirdam, ka šodien, šodienas vārdiskās un tēlēnās informācijas traumē Nav viegli modināt ieinteresētību par Dieva vārdu. Tomēr neaizmirsīsim līdzību par sējēju. Vienmēr ir graudi, kas tomēr krīt auglīgā augsnē, nesot bagātīgu ražu. Jau pirmatnējā baznīcā varēja vērot, ka Dieva vārds spējas zibens ātrumā izplatīties. Vienkārši tādēļ, ka tas nav tukša runāšana, bet gan sniedz atbildes uz cilvēka visdziļākajiem jautājumiem un sāpīgākajām ilgām. Šis vārds nav sausa mācība par Dievu, bet gan vārds, ko viņš pats mums adresē. Abās derībās, gan vecajā, gan jaunajā, Dievs atklājas kā tāds, kas runā un arī uzrunā. Dievs, kas vēršas pie cilvēka, kas noliecas pie cilvēku un personīgi viņu pamāca, personīgi viņam kaut ko pasaka ļoti svarīgu, ka cilvēks pēkšņi atmostas it kā no miega un sāk klausīties Dieva vārdu un arī nāk uz baznīcu, lai piedalītos dievkalpojumos. Dzīvais Dievs tādējādi vēršas pie mums kā pie saviem draugiem. Visplašākās pārdomas par Dieva vārda spēku, kas ļauj sasniegt sirdi, atrodam Jāņa evanģēlijā. Jau ievadā evanģēlists saucas, atsaucas uz radīšanas grāmatu. Viss uz pasaules radies, jo Dievs teica – Tādējādi Dieva vārds nenāk pie mums kā kaut kas svešs, no ārpuses uzspiests. Dieva vārds ir patiesa gaisma, kas apgaismo katru cilvēku. Taču Jānis piemin, ka cilvēks šo gaismu nepieņēma. Gaismas cīņa ar tumsu, patiesības cīņa ar meliem ilgst visu cilvēces vēsturi Arī šodien tiek izplatīti meli. Vārda sludināšanā neiet runa par cilvēkiem uzspiestu ideoloģiju, par abstraktu doktrīnu, doktrīnu vai morāli, kurai nav daudz kopīga ar reālo dzīvi. Runa ir par dzīves pieredzes izgaismošanu, lai atklātu cilvēkam tās būtisko jēgu. Šādi saprasts evaņģēlījis tik tiešām ir priecīgā vēsts, lampa mūsu soļiem un gaisma mūsu ceļam. Tāpēc arī sludināsim Dieva vārdu, un Dievs dos pats augļus. Arī mēs gribam pielietot tādu metodi, piemēram, šoferis braucot automašīnā, varētu ieslēgt arī evaņģēliju un to noklausīties, bagātināties garīgi, lai mums izdodas viss, ko mēs esam iecerējuši. Paldies, ka klausījāties! Mīļie draugi, šeit es porstovu Latvijas Bībeles biedrību, kuras loceklis arī esmu. Un, šeit e, mēs atbraucam ar arī Latvijas Bībeles, e, po, bīdreibas, e, Latvijas Bībeles biedrības porcelāna no Reigas. Joni Bolūdi, kā arī ar vīna ļoti nozīmīgu projektu vadītāju no Amerikas Savienotajām valstīm. Eh, Džerīdu Štetleru, kurim arī tagad sākumā arī lūksim pastostīt par to, kas ir šis projekts, kas tagad ir aizsocis un kuru šodien mēs atklājam un prezentējam publikai. Lūdzu, Balodi, ba, Baloža kungs, jūs varat, jā. Jā, paldies, kad esat uzaicinājuši. Mēs varam būt šajā īpašā notikumā, jo man liekas, eh, jo vairāk Bībele tiek aiznesta dažādās valodās, un mūsu arī konkrēti Latvijā, mums jau arī tā valoda ir tik ļoti bagāta. Un, eh, kad ir Mateja evaņģēlijas latgaliešu valodā, tā, man liekas, ir liela nenovērtējama vērtība. Un, eh, man liekas, jums, bērni, man nav jāpaskaidro, ko nozīmē vārds jūsu pašu, tā, kad jūsu skolotāja izsauc priekšā, nosauc jūsu vārdu, jūs saprotat, ka tas attiecās uz jums. Un tāpat tās ir ar Dievu vārdu. Bībelē, man liekas, ir ļoti skaisti vārdi pateikts, un iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un eh, kā tad mēs uzzināsim, kā mums šai pasaulē dzīvot, kas ir dzīve? Un kas ir tā patiesā vērtība, ja mēs nezināsim Dieva vārdu? Un es domāju, arī mūsu tautai viena no pamat fundamentālām tādām pamatiem, un jūs jau šai skolā to atklāsiet, tā ir Dieva vārda vērtība. Un tādēļ mēs esam ļoti priecīgi, ka šis projekts ir nesis tiešām tā taustāms un baudāms augsts. Esam ļoti pateicīgi Džeridam Stel, Stelteram, kas pārstāv misiju Ticība nāk caur dzirdēšanu, eh, kuri šo projektu ir atbalstījuši. Arī tehniski palīdzējuši ar tām lietām, lai, es domāju, arī jūs mazliet redzēsiet kaut ko no tā, eh, lai tas būtu mums iespējams. Tāpat arī, protams, es vēlos pateikt paldies tādiem cilvēkiem kā Sindija Burka, Šaicānova, Cānova, Elizabetei Šaicānovām, Šaicānovai Ilmāram Dreļam, Jākabam, Rodionam Doļam, Ainai Brikšai. Tāpat tās arī jūsu bīskap, bīskapam Jānim Būlim, arī, arī citiem, arī Andrim Kravalim, arī citiem jūsu skolas skolotājiem, arī draugu vadītājiem, kas vienkārši par to lietu iestājās. Un tas ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka laika gaitā mēs vēl jau vairāk to sapratīsim un novērtēsim. Un tas ir svarīgi, ka tas Dieva vārds bērni un arī mums pieaugušie, ka viņš riktīgi iesēžās mūsu sirdī, ka tā ir daļa no mūsu dzīves un ka mēs pēc tā dzīvojam. Jo tad būs arī gan mūsu dzīves svētīta, gan Latvijas svētīta gan arī, gan arī mūsu valsts svētīti. Bez dieva vārda nekas nesanāks. Un tādēļ eh, paldies, paldies būt šeit jūsu vidū. Paldies, priecāties kopā ar jums, ka šis Romas katoja baznīca Reizekns, Aglons, Diacēs 2013. gada lekcionārijas, kas ir Mateja evaņģēlija iek, iekļauts, ka tas ir eh, jau ir baudāms. Man arī uz galda ir tāds lapiņš, es atdevu, kur, kur var arī nokopēt, un šo matēju evaņģēlīju jau var arī telefonā uzlādēt. Un, kā biskups jau minēja, šodien tā pasaule ir mainījusies. Bet mēs varam izmantot tās iespējas, lai mēs Dievu vārdu varam forši lietot, un viņš būtu tiešām mums pieejams un interesants. Paldies jums liels! thank you Oh, good afternoon. El uh, Labadina. Yes, so uh, I come to you today from the United States of America. Yeah, es no Amerikas valstīm. From the city of Albuquerque, New Mexico, yeah. which is a very dry desert, not pretty like here. New Mexico štāta Albuquerque. Albuquerque. Albuquerque pilsētas. Um, I work for a ministry that is called Faith Comes by Hearing. Es eh, strādāju tādā kolpošanā, kas eh, saucas Ticība nāk caur dzirdēšanu. And our, our mission is to make the Holy Scripture available in the language and in the format that people need. Un mūsu misija ir eh, padarīt divu vārdu pieejamu vispirms audio versijā, bet arī tādā formātā, kāds cilvēkiem ir pieejams. So maybe think How many languages do you think there are in the whole world? Kā jūs domājat, cik daudz valodu ir pasaulī? Yeah. 7000. wow. es, <laughs> uh, eh, cik, cik, cik? Uh, around uh, eh, 700. Okay, so so one more in the back. Yeah. Okay, okay. There's a very intelligent group of young people. Ah, es esat ļoti inteliģenti jaunieši. But yes, if you count all of them, It is around 7,000. Ja jūs eh, saskaitīsiet visas valodas iespējamas, tad jā, ir aptuveni 7,000. And only about half of those right now have scripture translated into them. Jā, un tikai puse no tom kas ir tikai puse no tom ir So there are men and women around the world who work very hard to translate the scripture into these languages. Un eh, visā pasaulē ir ļoti daudz eh, vērīšu un sīvīšu, kas eh, strodoja, lai svātīraksti Bībeli būtu arī portulkoti un pieejami timos valodos. And at Faith Comes by Hearing, we make audio and video of those. Un mūsu kolpojums ir tāds, ka mēs eh, veidojam beibelis audio, klausam beibelis, un arī mēs taisam video beibeli. And so we have uh, audio recordings of scripture in about 2,000 languages. Mums ir eh, klausam beibelis jau aptuveni 2000 valodos. And so, as the, as the gentleman said, we need to make the Bible uh, and the, and the, the truth of Jesus available to the whole world. Jā, un kā jau teica, mūsu, mūsu misija ir padarīt Dieva vārdu pieejamu visam pasaulēm, visiem cilvēkiem. And in a way that they understand. Un e, tā padarīt viņu pieejamu valoda, kādu cilvēki saprot. And did you know that in many countries in the world today, children don't go to school, they don't learn to read? Vai jūs zināt, ka aizvien pasaulē ir ļoti daudz eh, bērnu, jauniešu, kas neiet uz skolu un kas eh, namo klasēt aizvien? So they need the audio or the video in order to understand the gospel. Un tāpēc viņiem ir vajadzīga klausam bībele vai arī video, kur viņi var skatīties. So maybe God willing, He will call some of you to help in the great effort of making the Scripture available in other languages somewhere in the world. Jā, kas eh, zina, varbūt eh, Dievs arī kādu no jums paaicinās, lai jūs eh, kādreiz nākotnē darītu Bībeli pieejamu citos pasaules valodos. And today we are celebrating the Latgalian. Jā, šodien mēs svinim latgalīšu valodu Bībeli. Un jums šeit ir ļoti nozīmīgs darbs arī. Un, kad jūs aiziesiet uz mojām, jums ir jāpastāsta mammai, tētim, vecvācokiem par ītu tulkojumu, par klausam bībeli latgaliski. Jo varbūt był tieši, jo, jis, jo jį klausēsīs, vai nu telefona, vai pie datora, varbūt tieši tad jūsu sirds būs uh, eh, sajūta divi piskorīni. And tell your friends. And if you have uh, neighbors maybe that speak other languages, you can tell them that we have the Bible for them too. Jā, un pastostiet arī jūsu draugiem, jūsu kaimiņiem, varbūt kaimiņi runāja citā valodā, var jiem pastostiet, jo klausam Bībeli ir arī citos valodos. Because as was said earlier today, the world is very much opposed to the gospel right now. Jo, kā jau bija pasacēts šodien, pasaule ir, nu, tā kā nuzastojusi pret svātiem rakstiem Bībeli. And those of us who know know the truth need to be bold to spread it. Un e, daudzi no mums, kas zinām patiesību, mums jābūt drusmīgiem par to arī runot. And maybe you may feel like you don't know how or you're not qualified. Varbūt e, jums var šķist, ka jūs e, nu, neesat gatavi, jūs nezināt, kā. But you can share the audio or share the video with them and let God speak to them. Jā, bet jūs varat pasadalīt ar šo klausam bībeli, ar šo uh, video bībeli, un uh, tad Dievs darīs uh, savu darbu. And so it is also my prayer that the audio, the Latgalian or other languages that we have will be a blessing to you, to your family and to this country. Thank you. Jā, un manu lūkšana, lūkšana ir par jums, lai šis tulkojums, šī audio, video bībeli būtu svētība jums, jūsu mūsu ģimeņam un šai zemē. Paldies! Kristus piedzimšana notika tā, kad jau mote Marija bija sadarināta ar Jēzupu, pirms nakā jī sagoja kūpā, izrādījās, ka jai ir motis cerībos no svāto gora. Jēzus, jos vīrs, būdams taisnīgs un negribādams jai naslavi celt, gatavojos jū klusam atstāt. Bet cikom viņš par to domāja, Lūk, kunga eņģeļs pasarodījām sapnī un sacīja: Jēzum, Dāvida dēls, nesabēsti pieņemt savu sīvu Mariju, jo kas jimā dzimis ir no svāto gora. jē dzemdēs dālu, un tu nosauksi jū vārdā Jēzus, jo jis atpestēs savu tautu no tos grākiem. Bet tas viss bija noticis, lai pīsapildētu, ko kungs runājis caur pravīti, kas soka: Lūk, jaunava īmis un dzemdās dālu, un jo vārds būs Emanuels, kas tulkojumā ir Dievs ar mums!